ƙara biyu a tashar mu ta biyu ta FM Radio Kano barkanku da wannan lokaci kuma mu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin a littafin nan Bagidajiya na biyu wanda Hadiza Adamu Shitu Mrs Muhammad Nuhu na Marwa ta rubuta kuma Ismaila da Umar eh, Miko Aliyaka sai da kuma Ibrahim da Maryam da Nana Hawwa'u eh, Isa na kan kwana mai jama'a kwana singa suka haɗa gwiwa suka aiko mana da shi wanda littafi shirin da ya gabata mambar Khalil yana ta tunanin abin da yake cikin zuciyarsa game da yarinyar nan yace in ya so kawai da abba ya dawo ya tunkare shi sai a mayar da neman auren Karime a kansa Shi shikenan matsala ta wuce kuwa huta tunda ba sa kaunarta shi da ya san darajarta kuma yake kaunarta ya riƙe amanarta ya zame mata garkuwa a dukkan matsalolinta wannan shawara zuciyarsa ta yanke masa lokaci kalilan farin ciki ya mamaye shi yana jin tamkar rabon samun karima ne dama ya kawo shi zuciyarsa ta ci gaba da wasafa masa irin abin da ya dace da ya yi da shirin mallakar karime a matsayin matarsa ta sunna nan muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a falo kalil ya sallama hajiya ya bi tana zaune ita kaɗai jin sallama kalil ne ya sa ta ɗaukar remote ta rage sautin talabijin Khalil ya ce gani mama yanayinsa kawai ta duba ya sa ta gano tsananin tashin hankalin da yake ciki ta sauki a jin zuciya Kalil me dalilin da ya sa ka kashe wayar ka tun dazu nake neman ka Kalil ya sake haɗe fuska ya ce mama matsalar gidan nan fa ta dame ni a gaban ki fa abba yake magana zai je nema min auren yarinyar nan Justin ni na riga na yanke shawara ni zan bar gidan nan ni gaskiya ba zan iya haɗa rayuwata da wannan yarinyar ba zan bar ƙasar nan kawai hajiya ya bi ta dafa kirji sam abin da ba zai yi ba ne ya zama dole ka amincewa auren nan ko don irin yadda abban ka ya ɗauki lamarin yarinyar nan Khalil ya sake fusata ya ɗago ran ce haba mama kamar ni wise and educated a ce an yi min mata kuma yarinyar da na tsana please mama ki wani abu a kai. ya ci mata Khalil na fi ka tsanar wannan haɗa. domin yarinyar nan tunda ta shigo cikin gidan nan Alhaji mai da kulawar ka coka a kanta sai dai na san matakin da Alhaji ya ce zai dauka ba zai mana daɗi ba abinda nake so da kai shine ka yarda da haɗin da Alhaji ya ko kaɗan ba na son ka nuna cewar ba ka ta. idan kai hakan shine zai bani dama aiwatar da shirin da zan yi a kanta ba tare da wani yayi zargin wani abu ba Khalil ya saurin dagowa mama wannan irin shiri ne ta ce ka kwantar da hankalinka za ka ji komai amma sai na ga yadda ka karɓa abin kamar yadda na faɗa maka ba na so ka nuna kowa kana son ka ne ka ɗauki auren nan kamar kai ka nema ba neman maka a kai ba cikin sauƙi komai zai wuce kamar ba a karima ba Khalil kansa ya matuƙar ɗaurewa ya kasa fahimta abin da mama take nufi musamman kalamanta na ƙarshe komai zai wuce kamar ba a yi wata karima ba shi dai baya tunanin mahaifiyarsa da wani mugun hali to me kalamanta suke nufi na ƙarshe ka kwantar da hankalinka kalil in har ka bi umarni na zaka ji komai kuma na san zaka gamsu da irin shiri na fata na kawai ka nuna wa duniya tamkar kana son auren ka bar komai a ƙasan zuciyarka kamar yadda zan yi kalil ya sauke nan nauyi a zuciya mama ina fatan shirin naki ba zai sa na zamo na zauna da karima a matsayin mata aure na ba hajiya ya bi ta murmushin karfin hali sannan ta gyara zama yaro yaro ne amma ilimin ka ya isa ka gano na fi ka tsanar lamarin abinda nake so ka sani shi ne ko da ka nemi auren kari ne sai inda karfi na ya kare domin tsanar da ne wa yarinyar balle kuma kai ba ka so ni ba na so abinda baka sani ba ma shi ne. sabir ne yake son yarinya kuma ka san akwai maganarsa da sumayya da zarar ka ce ba ka yi na san zai iya nuna alhaji shi yana yi shi kenan maganarsa da sumayya ta sha ruwa samir ke son karime Khalil ya sake nanata Hajiya Yabi ta ce kwarai kuwa ai yarinyar nan ba karamar shiga ta samu ba gidan nan shi yasa ne shiri na musamman a kanta da ni take zancen za ta gano bakin rijiya ba wurin wasan makaho ba amma fa sai ka bani haɗin kai Khalil ya shiru yana tunanin yadda Samir din ya nuna dan jin ya ambaci kare wanda ya zaton ko yana taya shi jin zafin zako masa karima da akai tabbas abin ba haka yake ba tunda har Samir din ya kasa yin magana tsawon lokaci yana dafa da kansa yanayinsa ya nuna shiga rudu da tashin hankali fiye da ta wani jimami duk da bai san shirin da Hajiya ya bi ta ba cikin ransa yana son ba ta goyon baya ko don su mai ta samu soyayya Samir wanda shi kansa ya dade yana sha'awar hakan domin sanan nagarta halayya irin ta Samir duk wanda ta aure shi ta dace ya fi wasu Sumayya sha'awar hakan fiye da wata can take zuciyarsa ce sanyi zan baki mamaki komai ya shi zan yi kamar yadda kika ce din hajiya ya bi ta faɗa da murmushin ta yawwa kalil Allah ya maka albarka zan gaya maka shiri na idan har naga irin takunka na san ba zan samu matsala ba tunda ba san ta kake yi ba ya fi zargin akwai hikimar da ta shirya wannan yasa zuciyar Samir sanyi nan da na ya samu sanyi a ransa ya dubi mama yana yin murmushi zan yi yadda kika ce mama na amincewa shirinki na yadda da ke mama ke kaɗai kika san farin ciki na gaba ɗaya suka yi dariya mama na tsokana su da gaiwa fa nake son ka so ma zama angon ƙarya yace mama zan yi iya kokari na tare da miƙewa tsaye sai ga mata ya ce bari na sauka wajen samira au yana gidan nan in ji mama shine ma ya dawo da ni daga shirin balaguran da ne ni yi? ai ya kyauta in ji mama har ya fita ta sake kwala masa kira ya dawo idan ka sauka wajen samir din ka nuna masa ka amince kawai ka yadda ba na son ka nuna kowa ba ka so ciki har da yan uwanka mata domin bakin su ɗaya da abban na gane mama ya faɗa tare da sauka cikin sauri yana gudun bata lokaci sosai ya bar samir shi kaɗai tun bayan fitar kalil samir na kwance dukkan jikin ya sanyi haka zuciyarsa ta dinga zogi karibe yarinyar da yake burin ta zama matarsa karime yarinyar da ciwon santa ya zama masa wani ciwo wanda yake jin sa har cikin ransa karime yarinyar da kewarsa ke neman zauta tunaninsa Karime ita ce wanda yake tausayin rayuwarta Karime ita ce wanda yake son kyautata wa rayuwarta Karime ita ce wanda ya ɗauki lokaci yana mai neman soyayyarta ita ce wanda dukkanin yaran gidan ba sa kaunarta Karime ita ce wanda yake ganin yafi kowa santa ita ce ake nemar wa kallon aurenta anya ita ce kuma kalil ke cewa ya tsana gaba ɗaya a rayuwarsa maganganun da suke ta yawo a cikin kwakwalwarsa kenan da mike sosai ya zauna to ya matsayin wannan haɗin yake a wurin kare ba ta so shine amsar da ya ji ta watso cikin zuciyarsa tabbas karime ba za ta so haɗin ba kamar yadda ya sani suna kyamar karime ya sani ita ma tana gurin su kuma tana kyamar halayyar da suke nuna mata dan zaman da ya da karime ya sani shi kansa ta ƙi karɓar soyayyarsa saboda su to me zai sa ta so kare lallai idan aka yi haka an zalunci karime to me zai hana ka auren karime ka gaya kalil kana son kariman in ya so a mayar da neman auren a kanka tunda duk ɗaya ne kai da kalil ɗin auren abba wannan shawara ce ta yi tasiri a zuciyarsa don haka ya samu kansa cikin jin daɗi sai dai yana ganin ba zai yanke shawara haka ba har sai ya nemi ya ji ra'ayin karime game da shi tunda har lokacin karime bata taba amincewa da soyayyarsa ba ta fi mai da ita akan yan kwantaka duk kokarin sa ma na bayyana ra'ayinsa akan ta amma sai ta mayar da wannan akan yan kwantaka ya miƙe a hankali zuciyarsa ta haske sosai ya hango warware matsalar cikin sauki lokaci kankane ke wata ta kare ya zamana karima kawai yake son gani iska mai daɗi ce ta dinga kaɗawa. tana bugun girjinsa da fuskarsa ya laishe ido yana jin daɗi a wurin ya tura hannayensa cikin aljihun wandonsa yana tafiya a hankali idan sana hangen wurin da ta saba zama har sai da ya karasa wurin sannan ya gasgata abin da idan ya hango wato babu karima a wurin idan sana kan farin nan da ke wurin iska na kada su a hankali ya zauna a wurin da ya saba zama idan suna tare da karime zuciyarsa tana tunanin zuwan karime ba da jimawa ba domin irin wannan lokacin ta saba zuwa wurin Sumayya na zaune a gaban kwamfuta ta yi nisa cikin karanta sakonnin da ta samu daga kawayenta na taya ta murna kammala jarabawarta tare da yi mata fatan alheri wata iska mai daɗi ta dinga shigo mata tare da wani irin ƙanshi wanda ya ja hankalinta don tuno ma'abocin irin wannan ƙanshin ta miƙe a hankali ta tsaya jikin windo iskar ta ci gaba da kaɗawa ƙanshin na daɗa bazuwa tana shaƙa ta limshe ido tabbas ba gizo hancin take mata ba a yanzu ta tabbata iska ce ke kwaso mata kanshin na abin kaunarta ta matsa sosai jikin windo can haraba filin kwallo bata hango fuskar ba sai dai ta hango kafafuwansa waɗanda ya tankushe su ya zagaye su da hannayensa yi wani ɗan tsalle mai haɗa da siririyar ƙara murna ya masoyi tai furucin tare da limshe ido ta fito da sauri hajiya bi na zaune su mai ta fito da sauri daga ɗaki ta sauka hajiya bi ta kira ta na'am maman na zuwa abinda ta faɗa kenan ba tare da ta juyo ba ta sauka cikin sauri da sassafa sai da ta kai mata takalar ƙarshe sannan ta tsaya ta dafa kirjinta tana mai da numfashi ya kalin da ya ce sumayya ke saurin daga kanta ina zuwa kawai ta ce masa ta sake yin gaba ta yi ƙoƙarin daidaita nutsuwarta tun kafin ta ƙarasa inda yake sannan ta fara taka hankali yanzu ta gane ya zama dole ta dinga kwaikwayon ɗabi'un kare domin tana hangen suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke fusge zuciyar Samir a wurinta Samir ya dago da sauri zuciyarsa na harba don jin takun tafiya yana zaton Karima ce Sumayya gani tana murmushi Yaya Samir saukar yaushe ta faɗa tana ƙoƙarin zama a wurin da Karima ta saba zama Samir ya ji tamkar ya kifa Sumayya mari sai dai babu yadda zai yi sam ba zai iya tozarta yar kanwata sa ba ya ƙaƙalo murmushi tare da shafa su masa na ɗan jima da zuwa tace amma ya samir ko ka shigo mu gaisa ta yi furcin cikin shigo kalin halin nake jira dan mama ta kiransa ina son mu yi wata magana da shi shi yasa shiru ya ratsa tsakanin su sumayya ta sauke a cikin zuciya kun gaisa da abba samir ya ce ban same shi ba su sumayya tai murmushi ai abba yau ba da wuri ya fita ba domin sun tafi tare da karima can garin su ni ma ka aici ne dame ne shi yasa na fito na ashe kana nan kirjinsa ne ya buga da karfi karima ta tafi garinsu tambayar da yawa kansa kenan wadda ba ta da amsa ashe duk burin da ya ci na san garin karime ba ta ma cikin gida ya sauke a jin zuciya mai karfi wadda har sai da sumayya ta ce masa ya samir lafiya me yake faruwa ya saurin sai sai ta nutsuwarsa ya ce ba komai ya ba ta amsa amma ya kalil na ga kayi shiru yanzu na cikin mamakin halayya da kake nuna ya samir ka tun sanda na taso ban san komai ba aka danganta ni da kai saboda kaunar da kake nuna tun ina yar karamata a hankali zuciyata ta yadda da dacewar da muka yi na fi kowa dokin dawowarka dan na san ina cikin ranka da dawowarka na san komai ya canza daga ka san bana gaban ka ni ko zuciyata saboda tunaninka na sa cewa raina kai ne abokin rayuwata ya samar dan Allah kada ka juya min ko cikin family akwai masu adawa da dama a kanmu ka daure mu haɗa kai mu ba su kunya tana maganar hawa yana fita daga idanunta Samir ya miƙe yana share mata hawayenta ba na son ki kuka su mani ki bar wa Allah komai shine mai mana zaɓi mafi alheri ba na son damuwarki ki su ce ta kaɗe masa rarashin su mani kalin da yake neman sa just minti biyar ga nan zuwa ya kama hannun Sumayya yarinyar na bashi tausayi sam ya manta da wannan maganar ba ta tsakaninsu da ya ɗauki maganar mai muhimmanci. wadda ta wuce tsawon lokaci sai ga shi su bayyana neman wasan da jama'a suke masa ya zama gaske a daidai lokacin da tunaninsa da burinsa ya ɗora shi gaba ɗaya akan kare baya jin akwai abin da zai hana shi auren kare ne ya sallama a falon kale kale da ke zaune yana daddana wayarsa ya sauri ya ɗago kai cikin fara ina ka shiga tun ɗazu ina neman ka samir ban yi nisa ba tunda ka bar ni kai na ya ɗauki zafi sosai amma fa matsalar tana da saukin warwarewa ji samir yana kallon kalil kalil ya dariya ka manta da komai yanzu zan aminta da auren karime domin bayanin da mama ta min ni ma na gamsu da cewar aure na da karime wani abu ne wanda zai faranta ran amma kuma zai cika burinsa na san rukon karime domin ni da ita duk muna karkashin sani sannan yarinya tana da hankali da nutsuwa ni kan bayanan da kuka yi min kai da mama ya sanya na lokaci guda kuma na jinna kaunar yarinyar nan Samira ya dinga jin kamar kalil yana watsa masa ruwan zafi ne kirjin sa ya dinga bugawa idanuwansa suka canza kala wanda ya sa shi kasa magana Khalil ya dafa shi dan uwana gode da taimakon da kake min a koda yaushe ka zame min wani abu a rayuwata ka yi min taimako mai yawa kana tunatar da ni abubuwan da da nake manta lokacin da nake cikin ɓacin rai dan ba dan kai ba ban san irin fitinar da za ta haifar a gidan nan ba abba na son karime na gane dole mu taya shi son yarinyar da me samir hannu da kai hannunsa cikin nasu suka kankame hannayen juna kamar yadda suka saba idan sun cimma wata nasara samir ya karfin hali na kakalar dariya wadda suka yi in har hakan ta kasance tare da hamdala da kuma godiya ga Allah wannan shine yasa samir ya kudin ne duk wani buri nasa akan karime har ya dinga da na sani na ɗora ido a kanta duk yadda ya so haka bai hana shi tunaninta ba sai dai tunanin haƙuri da kankana lokuta da dama bai fiye ɗora kansa damuwa ba wannan ne taimaka masa ya samu juriya tare da tawakkali ya rushe duk wani burinsa a kanta karfe biyar na yamma Khalil ya sauka a airport ya hau jirgi ya koma Abuja tafiya yankin azaba tafiya mai tsawo oh. ta kai su garin kamar duk da cikin lafiyayyen mota ne hakan bai hana karima gajiya ba ta murza idanuwanta tana kallon motar wannan karan babu bukatar sa aje motar domin motar jeep ce za ta iya jure shiga ko na irin gurbi ramuka da kuzazzabai har zuwa ƙauyen langwai musamman wannan lokacin sun yi sa'a an gyara hanyar garin sosai ba su samu matsala ba har zuwa kofar gidan mai gari kashe motar da mani yayi yayi daidai da sauki a jin zuciyar da Karima ta yi cikin kankanin lokaci ta dinga tunano irin wahalhalun da ta sha a wurin jikinta ya sanyi kalau ta dinga tausaya kanta irin abubuwan da take fuskanta cikin rayuwarta ba ta sani ba har sa abba suka fito abba ne ce Karime sako mana sannan ta saurin bude motar ta fito yara ne suka baibaye motar suna kallo mai gari da kansa ya nufo abba ya nemi sanin zuwa a babban zauren mai gari aka shimfiɗa musu tabarma sannan suka so magaisawa gaisawa babu wanda ya gane karime ta gaida mai gari sannan ta shiga cikin gida dama tuni yara sun kawo musu labarin bakin da mai gari suna ganin karime suka turbe ta da murna da farin ciki an shimfiɗa mata tabarma a ɗakin uwar gidan mai gari duk gidan babu wanda ya gane karime kallon bakuwa da ta ga sune mata ne yasa ta cewa inna ina laure cikin harshen fillanci matan mai gari ke salati ta ce ba dai karima ba ce ni ce ina ta ba ta amsa nan da na rago matan suka shigo su ne mata kallon mamaki laura ma ta shigo ta rungume ta laure kawar karima ce makarantar su ɗaya lokacin da take garin laura ce ta ɗauki jakar kayanta har zuwa cikin gidansu karima ta dinga kallon gidan tsawon shekaru da ta tafi ta bashi yana nan a inda yake babu wani abu da yake na ci gaba kamar yadda ta samu an yi sauye-sauye a cikin ƙauyen nasu sai magani ta yi gidan ya daɗa cika da ƙananan yara ga tarkacen kayayyaki a tsakar gida haɗa da kayan wanke-wanke ga ƙuda yana ta zare a kansu sallama kusan sau bakwai babu wanda ya ji balle ya amsa saboda hayaniyar da ke tashi a tsakar gida wanda babu tantama faɗa ne ake yinsa sun haƙura da yin sallamar domin ba jin su yi ba suka kara wurin da mutanen gidan suka dandazo ana habaice habaice da maganganu a cikin harshen fulanci suna isa aka kaure da kokan hari ce da sabuwar amaryar da kawo a Tikoyi. da kira aka bambare zuwa yara amarya daga jikin hari ta ci mara tana huce duk basu san da zuwan karima ba sai da kurar ta dallafa sannan laura ta ce hari tare muke da karima ba gaba ɗaya hankalin sai koma kan karimi wadda ta jingina bayanta da bukkar malam sani sune mata kallon mamaki ta matso ta durkusa ta gaida su nan da nan gidan ya ruɗe da karima ce ta zo inna hari ce ta karɓi jakar kayanta cikin fara sanda zuwa shigo kin tsaya a nan dalwati ce ta fito daga ɗakin ta ta warce jakar kayan karime kin ji bakan munafuka karima ɗakin ki take da zaki karɓi kayanta saboda iya kini-bibi ta kamo hannun karime taho mu je kin ji ji kalle yalwati ta shimfiɗa mata tabarma ta kawo mata ruwa ta tura yaro ya kawo mata nono bayan sun gaisa yalwati ta ce ai ni ban ji zuwan ki ba duk sun cika gidan da hanya kullum haka suke ba sa rabuwa da faɗa kamar kaji laura ta miƙe ta ce da karima sai da safe za ta zo karima ta miƙe ta sallolin da suke kanta tun kafin a idan jama'a suka cika ɗaki yalwati sun zo ganin karime wadda ta zama musu farin watan shakallo buba kuma suna zuwa a kofar gidansu wani abokinsa suna sharaki yana ganin karime ya miƙe sha gabanta ke kin zama yan birni ko ko ga yadda mutane ba kya yi karime ta fuskar fuskarta domin maganar da habu ya mata har ya furza mata yawo tace ba haka bane habu ina da sauri ne za ni can gidan mai gari shi ya sa ban kula ku ba habu ya raken sa ya tona raguwar ruwan raken da ya bi gefen bakinsa yana ɗiga ya zuke ruwan raken karima ta bi ta gefen su ta wuce ya bi bayan ta ya mana karime ne muke magana zaki tafi dan wulakanci ta juyo ta masa wani irin kallo wanda ya bayyana da kwarjininta nan take habu ya shiru ya kasa ci gaba da magana karima ta ci gaba da tafiyarta sai dai habu bai daina bin bayan su ba har zuwa kofar gidan mai gari har sai da ya daina ganin karime sannan ne ya haɗe miyau a rada zaki zo hannuna duk wannan girman kan da kika zo da shi sai na soke miki karima ta sallama cikin katon sauran gidan mai gari inda su abba da jama'an mai gari da mai garin ke zaune wuri daya akan wata make ke abba yana kishigin a kan tinta sun amsa sallamata ta durkusa ta gaida su gaba daya tare da ajiye langa a gaban su har ta miƙe abba ya fito ta alama ta zo ta matsa can kusa da shi gefe daya ta durkusa ta sake masa sabuwar gaisuwa karima ki yawaita addu'a kin ji ta daga kai kawai kin ci abinci sai lokacin ta tuna bata ko karya ba tace na ci yayi murmushi ba na son karya karimatu na san baki ci ba dauki wannan ki shiga cikin ji tace to ta dauki kwanan silba da ya nuna mata kari ta shiga cikin gidan ba sun gaisa da matan mai gari ta shiga ɗakin salauri bintu ma ta shiga cikin yara suna wasa farfesun naman kara gona a cikin kwanan da abba ya bata tana sha suna hira da laure laure na bata labarin kawayensu waɗanda suka karatu tare duk yawancinsu an yi musu aure to nan za mu dakata saboda halin lokaci sai shiri na gaba idan Allah ya kai mu a madadin wadda ta rubuta wannan littafi ba gidajiya na biyu Khadija da Mushitu Mrs Nuhu na Marwa da waɗanda suka haɗa gwiwa suka aiko mana da shi Isma'ila da Umar ƴaƴan Meko